El Kısmu Samin 8. Kısım Utlubul ilme minel mehdi ilel lehd Beşikten mezara kadar ilim talep edin. Utlubul ilme velev fissin İlim Çin'de de olsa gidip alınız. A'kalun nasi a'zaruhum linnas İnsanların en akıllısı onları mazur görendir. اِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامِ Akıl olgunluğa erince söz azalır. El-cehlu şerrul ashab. Cehalet en kötü arkadaştır. El-ilmu eşherul ahsab. İlim hesapların en meşhurudur. El-ilmu fis-sigari ken nakşi Küçük yaşta ilim taşa yazmak gibidir. Mir'etul hubbi umyan. Aşkın gözü kördür. İlmun bila amel keşecerin bila temel. Amelsiz ilim meyvesiz ağaca benzer. Husnu talebil haceti nisful ilim. İyi olanı talep etmek ilmin yarısıdır. Hayru celisin fi zamani kitabun. Kitap en iyi arkadaştır. الناس أعداء ما جهلوا إنسان بالمديشين دشمندر ما كل ما يعلم يقال هرب بلنان سعلان ماز إصلاح الموجود خير من انتظار المفقود موجود olanı tamir etmek, kaybolanı beklemekten daha إيدر من جد وجد ومن زرع حصد كم أكارسة hasat eder. Kim bir işi ciddiyetle yaparsa karşılığını alır. Men talabel ala sehra liyali. Kim daha yüksek derecede olmak isterse sabahlar. İlmun la yunfa ke kenzin la yunfaku min. Faydasız ilim istifade edilmeyen hazine gibidir. أعط الخبز لخبازه ولو أكل نصفه Yarısını yese bile ekmeğini ekmekçiye ver. اَلَّذ۪ي لَا يَعْرِفُ السَّقْرَ يَشْو۪يهِ Şahini bilmeyen onu ızgara yapar. Tama'a iblis fil cenne. Şeytan cenneti arzuladı. Kullama kethura zubab hana katluh. Sinekler çoğaldıkça öldürmesi kolay olur. Fakidi şey'i la yu'tih. bir şeyden yoksun olan onu veremez. El-garibu a'ma velev kâne basiran. Garip görse bile kördür. La tale tuti şami ve la anabel yemen. Ne Şam dutunu ne de Yemen üzümünü elde etti. İzâ tehâsemel lissan zahara'l mesrûk. Eğer iki hırsız fikir ayrılığına düşerse, çaldıkları ortaya çıkar. El-ba'idu anil ayn, ba'idun anil kalb. Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur. Minel kalbi lil kalbi rasul. Kalp kalbe karşıdır.''